Ժպիտներ, ողքեվորվածություն, սեր ու հոգատարություն։ Նայիրի ամառային ճամբարում ենք հասցեն է փոխված Արցախցի շահառուներն այս տարի Ստեփանակերտում են հավաքվել։ Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին ու սահմանափակ հնարավորություններին, այնուամենայնիվ կազմակերպվեց ճամբարը, ասում է Արցախում հայ բարեգործական ընդհանուր միության ծրագրերի ղեկավար Սասուն Բաղդասարյանը։ Ցավոք սրտի այս տարի մինչև վերջին պահը փորձեցինք սпасել, միգուցե եթե ճանապարհը վերաբացվեր, նորից երեխաներին պետք է տեղափոխեինք Հանքավան, քանի որ դա չեղավ, մենք որպես պլան B, հա, ունեցանք նաև այստեղ անցկացնելու տարբերակը, որը նույնպես որոշ չափով փոփոխության ենթարկվեց, քանի որ ի սկզբանե ճամփարի տևողությունը լինում է 10-12 օր, բայց քանի որ հիմա ունենք ցնդամթերքի սղություն, բոլորից հայտնի այդ վիճակը, ստիպված եղանք ճամփարը ավելի օրերը կրճատել ու 5 օրյա դարձնել։ Միայն սննդի սղությամբ չէր պայմանավորված ճամբարի ձևաչափի փոփոխությունը, ասում է Սասուն Բաղդասարյանը։ Տրանսպորտի բացակայության հետևանքով առաջացած խնդիրների պատճառով Շատ երեխաներ չեն կարողացել մասնակցել ճամբարին։ Ի սկզբանե էլ, այսինքն քաղաքաբնակ երեխաների համար նախատեսված էր ցերեկային ճամփար, բայց 3 անգամյա սնունդով, իսկ շրջաններից եկած երեխաների համար գիշերակացով։ Բայց քանի որ տրանսպորտի խնդիրել ունենք ու շրջաններից էլ չեն կարողացել երեխաները ներկայանալ, այս պահի դրությամբ մենակ հիմնականում Ստեփանակերտից են մասնակիցները։ Մենք բոլոր ծնողներին անհատապես հարցրել ենք, նույնիսկ եթե այս պայմաններում ծնող կա որ հնարավորություն երեխաներին բերելու, շրջաններից մենք խնդիր չունենք, այսինքն մենք որևէ սահմանափակումներ չունենք այս իմաստով, բայց քանի որ դա դժվար է այս պայմաններում, նույնիսկ քաղաքի մեջ ծայրամասերում ապրող ծնողների համար է դժվար ամեն օր գնալ գալը, դրան բար մենք ծնողներից հարցրեցինք ով որի վիճակի է բերին ու հիմա այստեղ հավաքվել են այն երեխաները, ովքեր կարողացել են գալ Սասուն Բեգնազարյանն արդեն երրորդ տարին է ինչ Նայիրի ճամբարի մասնակից է։ Եկել է Մարտակերտից։ Ասում է, չնայած գիտեր, որ նախորդ տարիների նման չի անցկացվելու, սակայն հին ընկերներին տեսնելու եւ նորերը ձեռք բերելու համար արժեր գալ։ Հիշում է նախորդ տարիների ճամբարական օրերը, կիսվում տպավորություններով խաղեր են կազմակերպում տարբեր սպորտային ու ֆուտբոլ են խաղանում այնտեղ հաղթալնքվում կավագործությամբ ենք զբաղվում այնտեղ կավից տարբեր կուժեր ենք սարքում եւ մեկը մայրիկիս համար բերել է ես այնտեղից նվեր ձերքերով սարքած ճամբարային ստանա նոր գիտելիքներ նոր կարողություններ եւ նոր ծանոթություններ եթե հաջորդ տարի կազմակերպվի ցեկուս սենց իր ֆորմատով իսկ նենում։ Սասունի ճամբարական ընկերը Մաքսիմ Սաղյանն ուրախ է տեսնել հին ընկերներին։ Ասում է, վերջին տարին է, որ մասնակցում է այս ճամբարին, հաջորդ տարին կլրանա 14-ը։ Երրորդ տարին գնում եմ Մնայիրի ճամփարը, երկու տարի հանգավան եմ գնացել, շատ լավ շահություններ ունեմ այնտեղից, այնտեղ շատ լավ է, երբ իմացա, որ այս տարի ստեղ ելնելու, էլի մեծ սիրով եկա այստեղ։ Ճամբարի անցկացման ծրագիրը հարմարեցվել է ներկա իրավիճակին, ասում է Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Արցախի ծրագրերի ղեկավարը։ 5 օրվա ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվել են տարբեր աշխատարաններ եւ հետաքրքիր ժամանց՝ ձեռագործ աշխատանք, մարզական, ինտելեկտուալ եւ ուսուցողական խաղեր, լող, հայկական ազգային երգու պար, մուլտֆիլմերի ու ֆիլմերի դիտումներ եւ քննարկումներ։ Ճամբարականներն ու կազմակերպիչները լիահույս են, որ Նաիրի ամառային ճամբարի բոլոր մասնակիցները հաջորդ տարի հիշարժան օրեր կանցկացնեն լսեն միասին ու հենց Արցախում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։